abakomisiyoneri cumi na batandatu b'ibitungwa bapfungiwe mu gasho k'igipolisi cy'inyameramabi muri komine gashikanwa intara ya ngozi kuva kuri uyu wa gatatu nayo inka zirenga ijana ziriwe zugaraniwe ku kibuga cy'inkino mu kagwema muri komine gihanga intara ya bubanza kuri uyu wa gatatu zaragiwe mu kibanza giteye amatati kubona hari abarondera urupapuro rw'inzira pasiporo bakarubura birafise ingaruka mbi ku gihugu n'abarundi murumva umwihwezo wa Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo igisata kijejwe amabarabara mu Burundi ngo kigiye gushinga amatara abonesha ku mabarabara makuru makuru ari mu gisagara ca Bujumbura mbere no ku yandi ariko arubakwa François Akimana na Chancellor Mugisha w'Imana bari mu buryo bw’ibyuma tubahaye ikaze ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru abakomisiyoneri cumi na batandatu b'ibitungwa nibo bapfungiwe kuva kuri wa gatatu mu gashoho k'igipolisi cy'inyamiramabi muri komine gashikanwa intara ya ngozi bafatiwe mu isoko y'ibitungwa yo mu byegwa muri iyo komine isoko isanzwe irema ku munsi wa gatatu leta y'u Burundi yariyamirije ibyo by'abakomisiyoneri kuko bajuragiza abantu bashoye utwabo canka abaguzi mbere bagatuma ibitungwa bizimba Theophile nibizi arongoye komine gashikanwa avuga ko bazorekugwa hari uko umwe wese arishe ihadabu y'ibihumbi ijana akagabisha n'abandi bica amatwi kw'ico gikorwa kizobandanya ibubanza naho inka zirenga ijana ziriwe zugaraniwe ku kibuga cy'inkino mu kagwema muri komine gihanga mu ntara ya bubanza kuri uyu wa gatatu zicungerewe n'abajeje intwaro igihanga hamwe n'igipolisi izo nka zafashwe ziragiwe mu matongo yo mu kagwema amatongo ari mu matate hagati y'abanyagihugu n'ikambi y'abasirikare yo ku mudugudu nk'uko mu ntwaro babimenyesha Leopold Ndayisaba umusitaniro wa komine gihanga asigura ko izo nka zafashwe kuko benezo barenze ingingo yo kororera kororera ibitungwa z'abari bihari ariko zirashika inka zishika ijana mwumva yuko ari ingorane mugabo n'amararo atandukanye ibikurikira eh, tuza tubashira imbere y'ubutungane maze no bafungwe amande tubaca usanzwe bize divagasiyo dupfaye amande ku nka ziherera ni gushika ku bihumbi icumi umwe mu borozi yadusiguriye ko bafise ikibazo cyo kuzigaburira ariko leopold ndayisaba arongoye komene gihanga agasaba aborozi bose kubahiriza ingingo yo kororera mu mpongore abo batarumva intumbero nziza yo kuragira mu mpongore ni uko bojijuka bashobore by'ukuri korora inka nziza zikamwa menshi zitanga umwimbu kugira ngo bashobore no kugwiza no guteza imbere uburimyi rero turasaba by'ukuri yuko bavanura no kuza bariyiba baca kure n'amategeko nubwo biri uko abarimyi twaganiriye baremeza ko amatati hagati yabo n'aborozi yagabanutse cyane kuko atabitungwa bikibononera imirima special leta sikabanya ni bubanza radio isanganiro urakoze space mu makuru hajanye n'intwari ibereye urupapuro rw'inzira n'ikarahara mu ruganda ntibacura bishikirizwa n’umuhinga mu by'ubutunzi Faustin kumana abishikirije mu gihe hari mwidogo kw'abakeneye urwo rupapuro batariko bararuronka vyoroshe Faustin kumana anegura ingene abantu bahabwa amasango maremare agasaba nyabuna leta gutorera umuti ico kibazo kuko kubura passport bifise ingaruka mbi ku gihugu n'abakibamwo kurikira Faustin Ndikumana kuri mikro ya Evariste Nzi ariko banyanka pasiporo ni dokima urupapuro ruhambaye mu buzima bw'igihugu gufasha uruza n'uruza rw'abantu abantu bakidegereza bakagira uruja n'uruza bagasohoka bakinjira bakajya gupagasa ngo mugabo ngo wihuta cyangwa ugize gute ukuntu gushyiraho igiturire ni esititisindarizasiyo de kugira abantu bose barungike mu k'umunani mu guca ubabwira yuko bashobora guca mu zindi nzira ngo abihuta ngo abagize gute icyo ni igiturire cyeruye kiba gisasiwe indava ntishobora guha umuntu ngo ngo mukumunani umwereke yuko atazoyironka hanyuma ucuza ngo mugabo ibyo bintu bihagarare turasaba bihagarare ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine tubandanye n'ano makuru bijyanye n'amabarabara igisata kijeje amabarabara mu burundi kimenyesha ko kigiye kumurikira amabarabara makuru makuru ari mu gisagara cya bujumbura n'ayandi ariko arubakwa umuyobozi mukuru w'icyo kigo engineer regis mpawe nayo avuga ko babyemeranije n'ishyirahamwe regidezo rije ryaratanguye kwimba ibinogo bizoshigwamo ibiti byabigenewe bita amapoto ikindi ashikiriza ni uko uburyo bwo gukoresha bufise ku bwa leta hamwe n'ayatangwa n'abanyagihugu regidezo twarabivuganye irigirejeho amatara kugira ngo hajya ahantu habone ibikorwa bizotangura kera byaramaze gutangura ni kujya nyene amapoto agiye gushingwa n'amatara acashigwaho ko nirihe twita boulevard mwezi gisabo tugire turishireko niri umanuka uca imbere y'ingoro koreramwe inama nshingamateka naho nyine tugire twashire umugambi uri ko urashigwa mu ngiro kugira ngo amabarabara yacu abone twaritanguye kubera uburyo buhari buba eh, buri muri bije y'igihugu eh, uburyo bunyegezwa mbere bumwe bumwe n'abanyagihugu babwitangira kuko nka bimwe bita rodovance routière murayizi ko eh, ihari abantu bafite amamodoka bose bayitanga oberi eh, irayegeranye hanyuma rero bwashyira mu kigega cy'igihugu icyo kigega cy'igihugu rero kigaheza kikora kuri ayo mahera kugira ngo baduhe nibyo ntara ayo banyagihugu amamodoka atanga icyo bita rodovance routière ntarakwira mugabo eh, leta irongereza ko ayandi kugira ngo akwire ayo mahera rero arasahiriza rwose muri ibi bikorwa Engineer Regis Mpawe nayo harongoye igisata kijejwe amabarabara mu Burundi makuru hajanye no kumenyesha makuru abamenyesha makuru baracakeneye gukarihiriza ubwenge kandi ibinyamakuru bifise uburyo buke ni zimwe mu ntambamye zihanze umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi byashikirijwe kuri uwa kane n'uburongo y'urwego sense rujeje gucongera ibinyamakuru mu Burundi mu gihe abarongoye ibimenyesha makuru ariko bemeza umugambi w'igitabo cinzira ugo rwego ruzokorera ko mu kiringo c'imyaka itatu ambassadeur Vestine Nahimana avuga ko muri uwo mugambi bategekanya gushiraho ikigega cyo gufata mu mugongo e, ibinyamakuru amajwi yegeranijwe na Jean-Marie Vianney Ngendakumana bitari bike eh, bituma umwuga wo gukurikirana imenyeshamakuru utagenda neza turavyiga turabica hirya no hino mbese bifatikanyije n'abarongoye ibinyamakuru eh, n'abamenyeshamakuru bonyene eh, ku manama n'inganda twagiye twigira hamwe bagana tubona ibibazo uko byifashe twasanze rero yuko muri uwo mwuga hari nk'ibibazo bitari bike bijyanye n'umwuga wonyine ubwabo ko dusanga abawukora ah, bagifise utuntu twita utunenge eh, tujyanye n'umwuga ko bagikeneye kuwunonosora neza barabonye yuko hari utubazo tujyanye n'uburyo buke buri mu binyamakuru eh, aribyo bituma nk'ubure akenshi bahereza ubuzi abatarabimenya neza Murashyikirije ikibazo cy'uburyo buke kivugwa mu bimenyesha mbega muri sense ni giki muba mugiye gufasha ivyo bimenyesha kugira ngo bishobore kuronka uburyo bukwiye ico naco nyene murazi ko bamwe twagikoreye ko urwego cnc eh, itegeko murika ry'isura kese kiraduha uburenganzira bwo gushyiraho ikigega gifasha abanyamakuru eh, naco nyene twaradushyize muri uwo mugambi ko tugiye gukinonosora neza ah. gusumba na cyane cyane tubikishije mu eh, kubiha intumbero nziza kuko ah. itegeko rirabitomora neza ingene tugereza kugenda tukivuga nyine ibijanye no kumenyesha amakuru abakenyezi nibo babangamirwa cyane n'ingaruka zitewe no gufungura nabi bishikirizwa n'uburongo y'ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'abakenyezi AFJO mu gihe yatanguza uruganda rw'inyigisho zigenewe abanywanyi baryo ku bijanye no gufungura kuri uyu wa kane Diane Ndonse yizera ko inyuma y'izo nyigisho abamenyesha amakuru bazocukura amakuru hajanye no gufungura akabona ko mu binyamakuru inkuru zijanye no gufungura zihaca gake twazitunganije kubera yuko ibibazo bijyanye no gufungura neza bikorwa ko cyane n'ibimenyeshamakuru n'iyo bibikoreye ko usanga bakoze amakuru igihe bahamagawe n'amashyirahamwe atari aya leta iyo yatunganije inyigisho niho usanga abamenyeshamakuru bagiye gukorera kuri ayo makuru ariko umukenyezi ari nawe arabwa cyane mu kigwa gihejeje gutangwa sinzingira mwabyumvise yuko umukenyezi yibungenze abakenyezi bo hagati mu gihugu kuko twasanze kandi amakuru kuko akogwa menshi ari ayo mu bisagara twizeye rero ko abamenyeshamakuru bazova muri muri izi nyigisho bashobora gushika hagati mu gihugu bagashaka kumenya gutanga amakuru ajyanye no gufungura neza ku buryo ashobora gushikira abakenyezi ari nabo ahanini bagize bagize igitigiri kinini cyo mu gihugu kandi aribo baterera ahanini mu bijyanye n'uburimyi kandi ari nabo bagaburira abo bana bakiri bato kugira ngo kuko ngo akaryo gakomeye ko kugabura umwana neza kugira azokura afite amagara meza n'ubwenge no kuzoshobora kugira icyo amariye igihugu ni kumugaburira akiri munsi y'imyaka ibiri Diane Ndose harongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru AFJ turangiza ano makuru abahingura imikate n'ifu y'ubuyi mirongo itanu na batanu nibo bamaze kwiyandikisha mu kigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge mu kiganiro umuyobozi mukuru w'ico kigo yahaye abamenyesha amakuru mu iheze yasiguye ko bakiri bake nyuma y'amezi arengane bahamagawe Severus Ndayikengera avuga ko bategerezwa kubamenya kugira ngo bashobore gusuzuma ibyo bakora ku kibazo cy’inzoga zikaze zitunga urutoke ko zonona amagara y'abazihere cyongereza yavuze ko ingorane ziri ku kungene zitekegwa twaratumye ko abantu bakora imikate n'ifu y'ubuyi ngo baze kuyandikisha ngaha ni kubera ko twabigize twabonye yuko naho nyine haragahatse n'abantu benshi bajya muri ibyo byo gukora amafu y'ubuyi batanabizi batanafite n'ubuhinga cyo kimwe n'imikate badafite ubuhinga twaratumye ko ngo baze kwiyandikisha abo b'ifu y'ubuyi n'abakora imikate hamaze kuza kwiyandikisha mirongo itanu na batanu haciye amezi menshi urumva ntibajya ari benshi kuko turazi yuko ababikora ari benshi abo ni bakeya cyane twabatuma ko kubera iki ugenda ingozi cyo kimwe ugenda muri umonge cyo kimwe turibaza yuko biri mu byo tubategerezwa gukora kugira tubakontorore turashobora kuzokontorora nk'iyo mikate Mufiske yo gukontorora amasi kugira ngo umuntu ntabwo ngo adandaje ikiro cy'umukate cyangwa amagarama amajyana atanu n'ahatanga amajyana ane muriba murabyumva mu maradiyo nimwe mubivuga yuko hozagara kiki zama z'abantu benshi baratubaza ngo mbe bariya ko mutabugariye hariho imvu ituma tutabugariye kuko kubera porosede tekinolojike bakoresha irazwi twebwe tubona ikibazo kiri hehe ikibazo kiri ingene bitekekwa gufata muri iki gihugu ugafata likeri karande purusa arukoro ugashyira muri sa mililitire ubahaye akise ku bantu benshi nk'aha turashobora gutanga impanuro tukavuga tuti aya marikeri naje mu icupa rya senkisa mililitire ba bantu bato bato ba nyarucari ntibazorihanga Severance ndayikengera harongoye ikigo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge mu bihingurwa naho turangirije amakuru twariko turabashikiriza yaragizwe n'ingingo zikurikira abakomisiyoneri cumi na batandatu b'ibitungwa bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'inyamiramabi muri komine gashikanwa intara ya ngozi kuva kuri uyu wa gatatu na inka zirenga ijana ziriwe zugaraniwe ku kibuga cy'inkino mu kagwema muri komine gihanga intara ya bubanza kuri wa gatatu nyine zaragiwe mu kibanza giteye amatati kubona hari abarondera urupapuro rw'inzira pasiporo bakarura bifise ingaruka mbi ku gihugu n'abarundi bumvise umwihwezo wa Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parseme igisata kijeje amabarabara mu Burundi ngo kigiye gushinga amatara abonesha ku mabarabara makuru makuru mu gisagara ca Bujumbura mbere no kuyandi ariko arubakwa ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza barakoze François Akimana na Chancellor Mugisha w'Imana bari muhinga bw'ivyuma ibindi biganiro birabandanya